باز آمد این ندای قرآن با اطر تلاوتای خان با هم به سرودی نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان با هم به سرودی نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان با جان و تن و روح و ایمان باز آمد این ندای قرآن با عطر تلاوت آی خوشخان با هم به سرود نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان با هم به سرود نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان با جان و تن و روح و ایمان اول زی همه صدای الهام همه صدای بنلاد اول زی صدای الحمد آخر زی بنلاد هر پیر و جوان نغمه بگوشن هر پیر و جوان نغمه بگوشن از فضل بهای نور قرآن از فضل بهای نور قرآن باز آمد این ندای قرآن با اطر تلاوتای خوشقان سرود نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان با هم سرود نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان با جان و تن و روح و ایمان این معجزه رسول اعظم شد زمزمه صحابه آن این معجزه رسول اعظم شد زمزمه صحابه آن بوبکر عمر عثمان و حیدر بوبکر عمر عثمان و حیدر قربان همه برای قرآن قربان همه برای قرآن باز آمد این ندای قرآن با اثر تلاوت خوشقان با هم به سرود نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان با هم به سرود نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان با جان و تن و روح و ایمان بوبک چو شد رفیق غاره آن خاتم مرسل زمانه بد بشد شده رفیق غاره الخاتم مرسل زمانه قربان رسول مصطفی شد قربان رسول مصطفی شد هل تاثیر آن نبای قرآن هل تاثیر آن قرآن باز آمد این ندای قرآن با اطر تلاوتای خوشخان با هم به سرود نغمه آن با جان و تن و روح ایمان با هم به سرود نغمه آن با جان و تن و روح ایمان با جان و تن و روح و تو ای مسلمان و مرد شجاع جنگ و میدان ای مسلمان و مرد شجاع جنگ و میدان در وقت سحر بسوی میرا در وقت سحر بسوی میرا خونش تو بریخ برای قرآن خونش تو بریخ برای قرآن باز آمده این ندای قرآن با اطر تلاوتای خوشخان با هم به سرود نغمه آن با جان و تن و روح ایمان با هم به سرودیم نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان با جان و تن و روح و ایمان عثمان غنی که در سخابت هم مثل وی نبود در آرم عثمان غنی که در سخابت هم مثل وی نبود در آرم چون شو شهید یک بران روز چون شو شهید بران روز از مهر و محبتش به قرآن از مهر و محبتش به قرآن باز آمد این ندای قرآن با تر تلاوت آل خوشخان با هم به سرودیم نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان با هم به سرودیم نغمه آن با جان روح و ایمان با جان روح و ایمان در چوب شد فاتح خیبر شمشیر علی قاطع بربر در چوب شد فاتح خیبر شمشیر علی قاطع برتر. کفار هدایت و مسلمان کفار هدایت و مسلمان از تاثیر آیه های قرآن از تاثیر آیه های قرآن باز آمد این ندای قرآن با اتر تلاوت های خوشخان با هم به سرود نغمه آن با جان و تن و روح ایمان با هم به سرود نغمه آن با جان و تن و روح ایمان با جان و تن و روح اصحاب رسول شدند قربان چون سعد و سعید و عبدالرحمن اصحاب رسول شدند و قربان چون سعد و سعید و عبدالرحمن با هم امیگی به امر رمان با هم امیگی به امر رمان از قوت سوره های قرآن از قوت سوره های قرآن باز آمد این ندای قرآن با اتر تلاوت های خوشخان با هم به سرود نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان با به سرودیم نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان با جان و تن و روح و ایمان یا تو بی رحیم و رحمان سیان شده مکن سیاهم یا رب تو بی رحیم و رحمان سیان شده مکن سیاهم رحمی بکن تو بر مجاهد رحمی بکن تو بر مجاهد از برکت این ندای قرآن از برکت این ندای قرآن باز آمد این ندای قرآن با اتر تلاوت آیا خوشخان با هم به سرود نغمه آن با جان و تن و روح ایمان با هم به سرود نغمه বাজান তনো রোহ ইমান বাজান তনো রোহ ইমান বাজানো দিল নিদায় কোরআন تر تلاوتای خوشخان باز آمد این ندای قرآن با تر تلاوتای خوشخان با هم به سرود نغمه آن با هم به سرود نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان با جان و تن و روح و ایمان باز آمد این ندای قرآن با تر تلاوتای خوشخان با هم به سرود لقمه آن با جان و تن و روح و ایمان با هم به سرود نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان باز آمد این ندای قرآن با عطر تلاوتای خوشقان با هم به سرود نغمه آن با جان و تن و روح و ایمان با جان و تن و روح و ایمان با جان و تن و